es esperientzia nos bat Zienbuei jadanik erran duziei, heniz musika nahitzen ahal, heniz lai, edo e ez dut idazten ahal, heniz idazlai, edo e, dena den matematikak ez dia henetako eginik. Horako erran badie puntu aman komun bat, bie kognitif delako bat eh, beiti egibelin, ez zintasun ikasia edo empuizanz apriz izenekua. Martin Seligmanek du hau teorizatu, mila behatzuntahi hiuntan hoi eta hama bostan, txak egindako espedientzia batai esker. Teoria horrek dio, geogota habo kontrolatzen ez dugun esperientziak ukeitez, geogota gutiago esiatzen gia egoera hoietan kontrolaen hartzia. Edo beste man, manea batez erranik, errepikatzen den porot baten aintzinin ez dugu habo esiatuko porotaen ez ukeitia. Esperientzia ordin, din, txakur bat ezartzen du kaiola batetan. Kaiola hunen erdia elektrifikatia da eta txakurak behar du salto bat egin ez den partila juiteko. Zumaitaldi zordian, zelik manek deskargak ezartzen dutu eta zale eskat txakurak komprinitzen du jauzi egin behar dira bigaren partian ez minik ukeiteko. Ondotik, txakurai, elektrizitate txoke zumait ezarten dia, beste kaiola batetan ezarten da eta txoke zumait ezarten dia. Ordin lehen kaiolan, arra ezartekun, ikasi behitie txoketaz ez diela eskapatzen ahal, bigeren eh, esperientziagatik, Txakurak ez die ehabo eseiatzen elektrizifikatuik ez izatia edo ezten partila juitia. Eta elektrifikatuik izatia hunartzen du igitigabe hau da ikasitako ezintasuna zagita argi izan den. Pentsa, ezartan eh? duzi etxakur bat Kaiola batetan, erdia elektrifikatuik bestia ez, sumaita ez deskargak ezarten, hola txakura komprinitzen du erdia ez elektrifikatuk. elektrifikatuik. Ondotik, ezarten da beste kaiola batetan, nun eta aldikal edo zuin lekutan izatez elektrifistatia ukeiten dian, eta hiugerren esperientzian berriz ezarten da lehenko kaiolan, eta haik uste ukeitez otan elektrifikatuik izanen dela, ez du ebai esiatzen bigeren parte hortan edo elektrifikatuik ez den leku harta juitia. Hau dugu ordin ezintasun ikasian. Gizonetan eh, ebai, efektu hau ebilten da, usu eskoletan agertzen da fenomeno hoi. Ikasle batek porrot egiten diraik behin benu habotan azterketa batetan da agitzen. sentako esortziak egin dena den porrota egiten delaik urentzin. Hau da eskolaen arrenkuan nausienetaik bat, taldia kontuetan hartzen beita bena ez kasu pertsonalak. Bon, jakasliako ez dia hola. Charles Nixon, jakaslien esperientzia haipa dezagun adibidez. Begela, bitan zatitzen du eta ikasle bako txai anagrama ariketa bat egiten du. Hau delaike hitz baten hizkiak kambiatu behar dila ordrez, beste baten jaikitzeko. Lehen taldiai hiuhitz ezarten dutu, anagramak aija atzamaiten haldielaik. Bigaren taldiai aldiz, bi lehen hitzak kamiatzen ditu eta bi lehen hitz hoiekin anagramaik ez da eatzamaiten ahal. Galte egiten du ordian ikasler eskien altsatzia hitz baten anagrama atzamaiten dien aldikal. Prefosta bigeren taldekuak ez dia helzen. Klase erdiak lehen hitzen anagrama atzamanik, es eh, altsatzen die, bigarren eh, eta hor, jakasileak erraiten du bigarren hitzila, igaiten ahal zide o. Horre bai, bergeiza agitzen da lehen taldekuak atzamanik eski altsatzen die, bigaren taldekuak ezin atzamanik, ordin hiugaren hitzala, a, juitia aholkatzen edo agintzen du jakasliak, Eta bigaren taldekuak ez dia helzen hiugaren hitz hunen anagramaen atzamaitia. Alta berritza die lehen taldia eta bigaren taldekuek lehen taldia atzamaia kumprintu duzen bezala atzaman diela hitz hoi. Eta pentsatzu behitie eh, horrentako maila diela. Mena porrot egoeran izan behitia bigaren taldekuak bi lehen aldietan. Ikusi die beste sumait helzen diela eta horrek amore eta horrengatik amore eman die. Hiugaren hitzentako pentsatu beno lehen uh, pentsatu beno lehen edo eh, atzaman beno lehen. Hau da ikasitako ezintasuna. Ezakit argi izan den? Argi. Eta esperientzia hau, boas minuta jaun, jaun zian, ordian eh, ordean pentsa ze ondorio izaiten aldean mekanismo honek bizi oso batetan, beti gai, gai zaberrak errepikatzen dutugulaik. Mekanismo hunen eraginaen tipitzeko, konsiente izan behargia jadanik existitzen dela. Jabazte edo porot batek ez du eran nahi gaiza honen egitia heltzen gela edo eskila sekulan heltzen. Eran nahi du baizik ez aldi hontan heltu gela edo aldi hontan eskila heltzen. Matematik klimatiketan txarrak zidela huste balin baduzie, bezakin ezazie mekanismo hunen eragina dela. Ez da pentsatu behar eta uh, egiazki hola ez balin baduzie pentsatzen ikusiko duzie, matematika ariketak hamintxe aizago uh, egiten ahalko dutut ziela. Aztizkenoz esperientzia esperientzia bat.